affis ido timoi poies ufrontisdo su tassa pelas polla e diko a felspismene e keitas heiras ege kai dereis me fo bu mai megal su he axia duna mai seca go deirai alla eulo bu mai se kai ten ceian pronoyan